busubira inyuma gusumbya ibi ibi n'ibindi bibazo ni mu kiganiro kebuka wibaze ndasubiye kubaha ikaze mu kwinjira mu idonido rya kino kiganiro umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi atangura atubwira icyatumye iyo ngingo yo kubuza ibyuma byunguruza abantu n'ibintu gutonda ku masitasiyo atagitoro kiriho kiratangwa ifatwa ati ni ku mvo z'umutekano no gufasha uruja n'uruza ku mabarabara kugira ngo umutekano wo mu mabarabara uhagararirwe neza kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu worohe hafashwe ingingo n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ko ku masasiyo ari mu gihugu cyose mu bisagara byose kizira yuko hari imiduga yirigwa itonze ku ibarabara kuri sitasiyo ngo irindiriye kuronka igitoro ibyo rero si ku miduga gusa ni no ku mapikipiki eka byose mu ibarabara ubugira kabiri ni ukwibutsa igihugu eka bose batembereza ibyuma mu ibarabara ko inzira kikazirizwa gutembereza icyuma ubona yuko igitoro ufise kitagushikana iyo uja hanyuma ngo uje kuzimiriza imodoka cyangwa icyuma cyawe mu ibarabara kuko uca ibarabara hakenewe rero yuko uruja n'uruza ruguma rumeze neza no ku masitasiyo no, no ku masitasiyo ari hafi y'amabarabara umuntu rero azogira azobirengako azohanwa. Igipolisi kirafise uburyo bukwiriye kugira ngo kigarukane umutekano uwo wese azoba yanse kumva gukurikiza iri tegeko murumvise ko ingingo yo kubuza ibyuma byunguruza abantu n'ibintu gutonda ku masitasiyo ataka itoro kiriko kiratangwa ari ingingo yafashwe ku mvo z'umutekano nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi iyo ngingo ariko ntiyakigwa cyo kimwe n'abanyagihugu bamwe bati iyo ngingo yafashwe hageze abandi bati iyo ngingo irakabije kuko ifise ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu ku buryo hari hakwiye gufatwa ingingo mperekeza Cheo bwanje ikintu nibaza icya mbere kimwe nuko leta yobanza ikazana ivyo bitoro bikuzura ku mastasiyo yose agize igihugu cy'u Burundi muri icyo gihe iyo ngingo bo bipfuza yuko nta modoka zoza ziratondera ku mastasiyo ntazoba zigera babona kubera yuko imodoka yose zo zozishika kuri station ihitinywa igenda ariko mu gihe tuzokumva ngo mu gisagara cya Bujumbura hari station zibiri zonyine ziko zitanga igitoro ntago bishobora gukunda yuko bobuza bene gihugu gutondera igitoro kebuka wibaze iyo ngingo n'ukuri ntiyoroshe abantu benshi bazosanga yatuboheye amaboko imugongo kuko ufise nk'utuyesansi dukeya ukagenda bo bavuze ngo ngo mpaka ngo bategekanije igice gusubiza inyuma giciye gikukamira ko rero mu nyuma kubera imodoka ntizinywa kumwe aho nyene urumva bagusanzwe uriko urasunika nibindi bihano bigiye kutworohera no kebuka wibaze bwa mbere na mbere urazi yuko imiduga myinshi atabitoro usanga ifise eh, myinshi ya prefera kugenda kurara ku masitasiyo station bavuga ati reka turindirireho kugira ngo n'icyaza tuzoce tunywesha tutiriwe turaca umukoro mugabo ubu urabona ko babujije yuko atamodoka n'imwe izosubira korera ku mastage eh, umuntu agenda kuri hange kubera ko imodoka yiwe ibifize igitoro gike byari kuba byiza rero uko bari kubareka kugira ngo aho akibonye aheze agende ashyireho akije baheze bamunyweshereze kuko nk'ubu uvuga ati nta modoka isubira korera kuri sitasiyo akayiraza muhira nimba muhira ata gitoro afisemo muri iyo modoka yiwe no kuvuga kugira ngo azoronke igitoro muri iyo modoka yiwe bizogorana ubwa mbere ntiyemerewe ntiyemerewe eh, gutwara ibidongo ashobore gushyira mm, igitoro mu mabido gukurikira ntiyemerewe gukura imodoka yiwe idafite igitoro kuko urazi ko yahava imukamira imukamiriye ko naho urazi ko haherutse eh, gusohoka ingingo ibuza eh, yuko mu gihe ubona yuko imodoka yawe idafite igitoro gikwiye uca uyigumiza muhira urumva ko ari za ngorane zibandanya zibonekeza urumva imodoka yawe idafite igitoro muhira kugira ngo uzoshobore kukironka bizogorana kebuka wibaze ku ngingo yafashwe ibuza amamodoka guhagarara ku masitasi atagitoro kiko kiratanga biratangwa uruhande rumwe ndabona yuko leta yafashe ingingo hageze kuraraba uri kurarengana abanyagihugu bariko bararengana imodoka zikikije mu mibarabara byari ibintu biteye isoni wasanga ari yambuti yaje ugasanga hari usanga imodoka zibuze ngena zirengana n'abantu bakabura ngena barengana eh, mugabo hari utuntu tunenge tumwe tumwe twosaba yuko nabo nyene bogenda bahinyanyura kuko ugiye kuraba hariho nk'umuntu usanga imodoka yamukamanye ugasanga imukamanye ageza kuri sitasiyo akumva ngo itoro kiraza akagira ati reka ndesige kuri sitasiyo ngende kuraba ndaraba ahantu noronka agatora ukungene nshobora kwideplasa nkayikura aho hantu n'aho hantu boraba ntibaze have haba aho bahohotera kuko urabona muri ibihe bya none ata gitoro ariko mugabo ujya muntu nawe aje kuyiterekaho ngo arindiriye igitoro kijya si cyiza cyane kuko kiraterambutse yaje bigatuma na zirya modoka zizana igitoro kumbe zigimaze no kuhashira ugasanga zizibiye amabarabara zirabuze ngene zishikana kirya gitoro ku mupira bakabura ngene abavidura eh, novuga yuko egome kiretse utwo tuntu leta yoza irahinyanyura yari yafashe ngingo hageze koko kebuka wibaze icyo ndabyibaza ko mbona umenga bagombye kudufatira amaboko imugongo kuko iyo ngingo kungene yokorwa turabona ko itorohereza umuntu kweri kuko dufatise nk'iritiro zibiri zitatu y'imodoka yiwawe iba mu kamenge ukaza ngo batanga igitoro muri aziyatike urumva ubwo n'uruhombo kuva muri izo litiro zitatu mu kamenge ujya muri aziyatike no gusubira inyuma ngaho no guhomba cyane gusa leta nyene yawe biraba ikareka nyene bagatonda ariko imodoka ntizirareho kebuka wibaze eh, jewe ku bwanje ndabona ko by'ukuri ari ingingo nziza kubera n'ubundi ugerageje kuraba wasanga imiduga ihagaze kasanga hamaze nk'indwi atagitoro bariko bararonka ugaca usanga rero ko guhagarara eh, ku masitasiyo gasarije wasanga zahagaze mu mabarabara ugaca usanga rero eh, yo mu mabarabara iriko iragorana kubera eh, imiduga ihamaze igihe kirekire ihagazeho kandi atagitoro iriko irana ah, hama ikindi kigira kabiri ugarageje kuraba urabona yuko vy'ukuri umutekano w'umwobora burataba wubahirijwe neza kubera iyo hamaze kuba hari sirikirasi imaze kuba itagenda neza hari ushobora gusanga abantu bora aho baca canke naho ugasanga imiduga iriko iriko irasitana ukuntu eh, urumva rero ugaca usanga ivyo vyose bituma eh, nk'abajeje intwaro babona yuko by'ukuri eh, bishobora guteza n'umutekano muke mu mabarabara mu bene gihugu hama ugaca usanga hari n'ubuhombe igihugu gishobora kuhagirira kubera ushobora gusanga uwo mwanya muremure baba bamaze bahagaze ku masitasiyo kandi atagitoro kiba kiratanga urumva uruhande rumwe uriko uraraba urabona yuko by'ukuri iyo ngingo ari ingingo ibereye gufatwa mugabo urumva nk'umwene gihugu nawe hari igihe aba ashaka kuvuga ati agatoro karamperanye nca ndayigenda ndayisuguma ndayishira eh, kuri sitasiyo kugira ngo igitoro nishaza nkidakironka ariko by'ukuri byose uri umushoferi azi ubwenge kirazira yuko igitoro gishobora kuguherana hakabura igitoro gishobora kukudeplasa kikakuvana muhera kugira ngo uze gutondera igitoro ari aho cabonetse rero ku bwanje nibaza yuko by'ukuri leta iyo ngingo yayifashe ibona yuko ari ingingo by'ukuri ari ingingo irashe kandi ari ingingo ishobora korohereza umwenegihugu ari we wese haba ku mutekano haba n'iyoherezwa ry'umuntu ari wese mu buryo bwo kuyunguruza hari n'amaguru rero ku bwanjye navuga yuko by'ukuri iyo ngingo leta yayifashe ibona yuko by'ukuri ari ingingo ibereye kebuka wibaze yarije nko kugabanya ibibazo bimwe bimwe bibera mu mabarabara ariko ikindi nacyo cyatugirira ko natwe kikadukorako ni uko iyo kije tuba tubimenye nka bene sitasiyo kuko baba bazi ukuntu icyo gitoro kiza kuboneka gace batuma ko imiryango imiryango nayo igaciro nk'abagenzi nka twebwe tutagira abatubwira danga kugira ngo dushikirwe cyangwa kugira ngo ugaburire umuryango cyangwa kugira ngo uronke icyo ufungura ntanga natwe ari danje kebuka wibaze hari ikindi kintu bavuze ngo ntagire imodoka zo mu bari gito none uzoshwishura ku mutwe wikuye muhira uzohizana gute abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bagasaba ariko ko leta yoshiramwo inguvu zose kugira ngo icyo gitoro gishobore kuboneka kebuka wibaze icyo nusaba ni kimwe ni uko leta y'u Burundi yo kwiga ingene igitoro cyoboneka kugira ngo ibyo bibazo byose bizoca bihera kebuka wibaze dusaba yuko ikintu cya mbere ko leta yofasha igahimizamo muri sepa bagatanga ibitaro bikwiye rwa mbere n'imiburi y'ibiri kenze mililitiro kuri kuri sitasiyo bo cyo kugwa nuko leta nkuko yamye igwana n'icyo kibazo nkuko yavyiyemeje nuko yogwiza icyo gitoro kugira yirinde yuko iyo miduga itazeraza gutonda ku masitasiyo sino ukunda kubwira eh, eh, abatwara izo ngendesha kubabwira ngo bagumize imiduga muhira bataronse igitoro donke aho bacyumvise bategerezwa kuza niyo mpamvu mubona imiduga aba ari myinshi ku masasi kubera niho baba bacumbitse niho bakibonetse kebuka wibaze bo bareka bo bareka bakagenda bakaziraza ku masitasiyo nyine kujya byahora hanyuma kije bakanywesha kuko uh, muri iki gihe tugezemwo kwiyunguruza bisigaye bigoye reka no kuronka ico gitoro kandi bisigaye bigoye ikiganiro ni kebuka wibaze kuri radio isanganiro tubibutse abadufatiye hagati mu kiganiro ko ko tuyaga ku ngingo y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ridakumira bubicishije ku buyobozi bukuru bw'igipolisi cy’u Burundi aho ubuza ivyuma vyo kwiyunguruza gutonda imirongo ku mastation ata gitoro kiriko kiratangwa mw'ishirahamwe ryo gutwara ibintu n'abantu mu Burundi atrabu mu mfunyapfunyo y'igifaransa naho nyene baradushikiriza ngaha uko babona iyo ngingo bavuga ko ingaruka ari nyinshi ku basanzwe biyunguruza hamwe n'abatwara ibintu n'abantu bivuye kw'ikena gico ry'ico gitoro bagasaba ko leta yokora ibishoboka vyose ngo ico gitoro kiboneke bikavugwa n'umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe Charles Ntirampe Nteba ku bijyanye n'ingingo yafashwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano muri rusange y'uko eh, leta y'u Burundi yokemura ikibazo eh, cy'ibitaro ku buryo burambye ku buryo umutransporteri cyangwa n'undi muntu wese agikeneye kugikoresha akironswa eh, ikindi ni uko muri rusange ubona ko abasanzwe bakora uyu mwuga turiko turariha amakori amatagisi impapuro za miri controle technique permis de transport carte d'assurance n'ibindi bitandukanye kandi ku by'ukuri Eh, ubona yuko muri uno mwanya tutari turakora turasaba rero yuko eh, biciye ku bushiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu eh, botuma ku inama y'abegwa n'iki kibazo kugira ngo twerekane ibiduhanze kubera irikena ry'ibitoro hanyuma duheze biheze bitorerwe umuti kuko ubu benshi mu bo mu bakora uyu mwuga abafashe amadeni atandukanye mu mu mabanki ntibagishoboye kuyariha urumva rero ni ikibazo nibaza ko birasaba ko leta yadufasha gutora umuti urambye w'iki kibazo mu ishyirahamwe ry'abaguzi buko Pierre Nduwayo asanzwe avugira iryo shirahamwe aratubwira ngaha ingene bakiriye iyo ngingo ibuza ivyuma bitwara abantu n'ibintu gutonda ku mastation atagitoro kiriko kiratangwa bati ni ngingo ifise ishingiro Pierre Nduwayo ingingo yo kubuza ivyuma vyiyunguruza guma bitonze ku mastation yatagitoro kihari e, ni ngingo abantu benshi bayakira kuntu gutandukanye mwe twebwe nko muri aboko turavuga yuko irya ngingo irafise ishingiro kuko murabona yuko tugira tugize iminsi tubona hari nk'ibintu by'imicanwa yiyadukiza ivuye ku izi canke ziriya hanyuma mukaba muzi yuko amasitasiyo ari eh, ibintu bisanzwe bitoroshe na cane cane mbere no mu minsi yeze twarabonye yuko hari amasitasiyo yigeze gusha ibyuma nk'ivyo rero ariho biri birashobora gutuma amasanganya menshi cyane ku buryo eh, biba ibyo byuma canke imbere n'izindi nyubako z'akamaro zishobora kuhamererwa nabi twe rero turavuga tuti iyo ngingo irafise ishingiro nubwo ngira ngo eh, ingingo yose ibwirizwa kuba ifise eh, ingingo mperekeza kuvuga yuko imodoka yose canke imoto bonye kuri sitasiyo ari guca itanga amande ivyo boheza bakaraba yuko batoheza bagashiramwo ingingo mperekeza na cane cane mu korosha kuko hari aho gusanga nk'imodoka canke eh, ipikipiki igitaro cakamiyeko nk'ivyo rero vyo gutangisha amande ntiboca babigira gutyo bobanza bakaraba neza ingene bimeze hanyuma ikindi naco n'abo bafise amasitasiyo barakwiye dukwiye nabo nyine gufasha ku buryo ingendeshwa zihari ziba zanditswe hanyuma mbere ntihaba hariho n'uburyo bwo kubishyira mu masuranse ku buryo ari ingendeshwa iri kuri sitasiyo ikagira isanganya bumenye yuko eh, iryo sanganya riheza rigasumbushwa nuko rero muri rusange ingingo yose n'ibyo hari izo usanga ishobora kugira inkurikizi mugabo igikenewe ni uko haja inama n'ingingo kugira ngo hari ingingo mperekezwa zoshobora kuboneka kugira ngo ije mu ngiro zigaheza zikaja mu ngiro ku neza ya bose ni ariko ikeneye ingingo mperekeza kuko ifise ingaruka nyinshi ku banyagihugu ego inkurikizo zozo zirahari kuko eh, hariho nk'abo bakubwira bati jewe sinshobora kuyikura ngaha ahanye urumva ivuye aho kuri sitasiyo kandi agatoro na gakeya ifise ni ingorane mu zindi abonye inkurikizi eh, ziba zihari mugabo igikenewe nk'uko twari twabivuze nuko haba inama n'ingingo kugira ngo haboneke eh, ingingo mperekeza kugira ngo ize yorohereza abantu bose muriyumviye ko iyo ngingo yo kubuza ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu gutonda ku masitasiyo atagitoro kiriko kiratangwa ifise ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu mwishira hamwe ryo gutwara abantu n'ibintu atrabu basaba ko abafashwe barenze iyo ngingo batoca bashoka babaca amande ko boraba neza ntihagire abarenganywa ku bijyanye n'ibihano eh, bamaze eh, gucibwa amande kubera ko kumbura imodokari ziri ku masitasiyo eh, twebwe twosaba abasanzwe bajejwe icyo gikorwa umutekano yuko bubanza kuraba kuko eh, hari imodoka nyinshi za ziba zahagaze ata bitoro birimo eh, urumva rero muri icyo gihe kugira ishobore gushoka igenda eh, hari aho usanga bisaba yuko umuntu aronka akayisansi kumbura anayitahana kure ko bubanza bakaraba kugira ntihave hagira umuntu yorengana kubera iyo ngingo kuko urabona yuko mu by'ukuri ikena ry'ibitoro riraduhanze ku rugero rukomeye cyane no mu ishyirahamwe ry'abaguzi abuko baratubwira ibyari bikwiye gukorwa n'abarongo abarongozi eka n'abakoresha ivyo vyuma ego ikindi naco nuko bogerageza bakaza baramenyesha amasitasiyo aza kuronka igitoro bakanamenyesha mbere n'imodoka kuko zishobora kuronka aho rero umuntu aje akabona imirongo yabaye miremire yoheza agakura meza atabanje gutonda gushika aho kimukamirako akanatonda mbere no gushikirwa ntashikirwa asanga n'agatatu na gakeyi yari afise kamukamiye ko wacu usanga ari muri ba bandi bahanwa n'irya ngiye ngingo yafashwe ni ngaha turangirije ikiganiro kebuka bibaze cy'uyu munsi aho twari ko tuganira ku ngingo yafashwe n'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere ridakumira n'umutekano bubicishije ku buyobozi bukuru bw'igipolisi ingingo ibuza ibyuma byo kunguruza abantu n'ibintu gutonda ku masitasiyo atariko aratanga igitoro mwumvise ko abana bariya bavuga ko iyo ngingo yari ikenewe ariko ikagira inkurikizi zimwe zitari nziza ku buzima bw'abanyagihugu aho aho rero basaba ko hofatwa n'izindi ngingo mperekeza mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu shimire abaduteze amatwi mwese Leonidas Kirombo nabateguriye kino kiganiro kebuka ibibazo cy'uyu munsi ndabikebanuye naho ubutaha muhejeje kumviriza